Pružena ruka. Dobar dan svim slušateljima Internet Radija Srijem u emisiji Pružena ruka. I dalje upoznajemo javnost o društvenoj uključenosti i svakodnevnim poteškoćama i potrebama članova različitih udruga osoba s invaliditetom. Danas smo posjetili Vukovarske leptiriće, udrugu roditelja djece s poteškoćama u razvoju. O udruzi razgovaramo sa njenom predsjednicom Viktorijom Matin. Pa, udruga je osnovana 2011. godine i e u ovom kratkom periodu mislim da smo postigli e, dosta što se tiče ovaj, terapija za djecu s poteškoćama u razvoju jer nam je to bio zapravo i ključni e, problem. Godine prije osnutka udruge djeca s poteškoćama u razvoju na istoku Hrvatske su bila diskriminirana po tom pitanju. E, dakle, nisu imali, e, on, nije bilo ispunjeno ono njihovo osnovno pravo, to je pravo na zdravlje. A samim tim, s obzirom da nisu imali terapije, vrlo teško su se uključivali, odnosno integrirali u redovne vrtiće i škole. E, danas, 2017. godine, imamo e, sedam stalno zaposlenih, postali smo pružatelj socijalnih usluga iz domene psihosocijalne podrške. E, to će, o tome će više reći naše stručne osobe ovdje. I imamo igraonicu, dakle to nam ne ide preko ministarstva, ovisimo o projektima i donacijama gdje su uključena djeca s poteškoćama u razvoju i djeca slabijeg imovinskog statusa. Pa što se tiče djece s poteškoćama u razvoju, pogotovo na istoku Republike Hrvatske, e, usluge su, usluge su e, bile minimalne. Dakle, morali smo putovati po cijeloj Slavoniji da bi dobili e, neku od terapija. To je razlog zato što, što smo zapravo i osnovali ovu udrugu Osnovalo je pet roditelja e, s ciljem da našoj djeci osiguramo kvalitetne terapije, dakle da imaju različite mogućnosti, da za jednu terapiju koju ćemo, evo recimo, sada na jesen započeti tomatis terapiju da ne moramo odlaziti u Zagreb ili Split nego da imamo ovdje u našem kraju. Isto tako smo se potrudili da e, pomoću projekata i donacija osiguramo kvalitetnu opremu vrhunsku, dakle e, Isto tako da ne moramo ići u Zagreb, Split ili Rijeku, jer drugi gradovi u Republici Hrvatskoj nemaju, poput neurofeedbacka. Mi danas imamo dva neurofeedback uređaja i trenutno kroz program prolazi 60 e, djece, s tim da imamo već i listu čekanja. Također smo osigurali tri lasera za kvantno integriranje primitivnih refleksa. To radimo prvi u Republici Hrvatskoj i imamo ovaj uspjeha kod djece, dakle kod svakog djeteta zapravo koje je uključeno ovdje kod nas na terapije, napredak je evidentan. Što se tiče sustava, e, naša djeca, ovo govorim iz perspektive roditelja, djeteta koji ima težak oblik cerebralne paralize, naš sustav e, vrlo malo pruša djeci. Dakle, mom Leu je neophodna fizioterapija, to je ono što je njemu primarno. Godinama ovaj, plaćamo privatno. Kod nas u Vukovarskoj bolnici se radi Vojta, koju smo mi radili dvije godine i sada bi nam trebalo nešto drugo, a to drugo nemamo. E, naš cilj je i dalje kroz udrugu znači imati e, različite vrste terapija tako da svako dijete zapravo e, ima mogućnost da proba. Svako dijete individua za sebe i svaka terapija drugačije e, djeluje na svako dijete. Evo, to nam je jedan od glavnih ciljeva. Broj djece konstantno raste. Nadamo se da ćemo zaposliti još jedan stručni tim. Od grada Vukovara smo, evo vidjeli ste, dobili lijep prostor, imamo vrhunsku opremu, imamo i službeno vozilo koje smo dobili od UNICEF-a i Autozubaka koji ne koristimo mi kao djelatnici, nego roditelji koji nemaju vozilo voze dijete dakle na terapije ili liječenje. Zanima nas konkretnije koje usluge pruža udruga i na kojim projektima se radilo do sada. S nama je i Martina Boričić-Majertić, edukacijski rehabilitator, koja će nam predstaviti stručni tim i program rada udruge Vukovarski leptirići. To je kolegica Jelena Frančišković, ona je psiholog, provodi neurofeedback trener i radi neurofeedback terapiju kod nas u okviru psihološke podrške. Zatim Martina Vilković, ona je isto neurofeedback trener, E, radi neurofeedback terapiju u okviru psihološke podrške. E, tu sam ja koja, znači sam e, edukacijski rehabilitator i radim program odgaja edukacijske rehabilitacije. Kolegica Antonija Leko i Tamara Kenjereš, oni su prvostupnici radne terapije i rade program vježbe svakodnevnih vještina. Kolega Marko je senzorni terapeut i radi program terapije senzorne integracije e, i sa kolegica Sara Babić koja radi program sporta i rekreacije. Mhm. Da, osim nas sedam zaposleni imamo i vanjske suradnike. E, to su kolegice Božica Čajić i Maja Papst Melanović. Oni su edukacijski rehabilitatori e, i mm, mislim one rade preko projekta koji nam financira grad i to nam je super zato što nam onda jako veliki broj djece ima edukacijsko rehabilitacijsku podršku i osim toga e, vanjski suradnik nam je još i Stjepan Jelica, on je magistar fizioterapije, profesor je na veloučilištu ovdje i stjepan nam je za sve. <laughs> Stjepa nam je i mentor i prijatelj i njemu pričamo kad nam je teško i ona sluša i onda nam odgovori i, i šali se s nama i tak zabavan. Stjepa nam je, da, se, da, ono neke ove isto papirnate stvari odradi i tako, ovaj, Stjepa nam je za sve. <laughs> E, pa sad što se tiče projekata, one koje smo provodili, e, provodili smo projekt e, logoterapije, projekt se zvao Kreativni liptirići. Cilj projekta je bilo provođenje logoterapije i igraonice za djecu. projekt se provodio 2012. Financiralo ga je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. to nam je jedan završen projekt. Drugi završen projekt je bio projekt radne terapije koji nam je završio evo sada 31. 8. E, Isto je bio financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Tu su još neki drugi projekti koje, su, koje je financirala zaklada Adris. E, to je provođenje e, tomatis terapije i još neki drugi projekti, a trenutno smo aplicirali na tri europska projekta kojima je cilj, jedan ima za cilj uvođenje asistivne tehnologije u, sustav e, odgoja i obrazovanja djece. E, zatim tu su projekt programi za želi, uključili bi djecu e, koja, čije su obitelji u riziku, koji su korisnici Centra za socijalnu skrb i djecu koja imaju poremećaj spektra autizma, a koji su članovi naše udruge u javni program gdje bi onda radili na poboljšanje njihovih socijalnih vještina. Što nam govori struka, kakav je postupak rehabilitacije i edukacije i kakvi su rezultati na svjetskoj razini u usporedbi sa rezultatima kod nas u Hrvatskoj? Što se tiče svjetskih rezultata, na primjer, ono što je kod nas manjkavo, to je taj program rane intervencije, gdje vi onda, e, vani je to puno bolje riješeno, tamo se djeca puno prije detektiraju, roditelji imaju puno bolju podršku, pa onda i budućnost djece bolja. Ovdje roditelji kod nas jako puno vremena gube do dok uopće dođu do nekakve dijagnoze. Sad govorim kod nekih ne kad imate djete sa višestrukim teškoćama, eh, onda se to nekako vidi, ali onda roditelj najbližu rehabilitacije može dobiti u Zagrebu, na Goljaku. Ovdje postoje određeni sustavi koji još nisu dovoljno dobro riješeni. Eh, ali kad govorimo o nekim dijagnozama koje se kasnije postavljaju, onda je tu onako poprilično teška situacija što je jako loše za budućnost te djece. E, sve djece, ne samo djece sa poremećama i spektra autizma, nego i djece sa višestrukim poteškoćama. Jer puno više ćete vi napraviti sa djetom s kojim, kojim ste počeli raditi kada je ono bilo već beba, nego s ovim djetetom s kojim ste vi počeli kada ono imalo tri godine. Tko su e, članovi vaše udruge? Članovi naše Koliko? udruge su djeca. E, Registrirana djeca kao, koja su korisnici pružatelja socijalnih usluga imamo 102 djece. E, to su 120 su članovi udruge, a 100, 102 koristi ove usluge preko, preko ministarstva. To su djeca u dobi od godinu i pol do 15 godina. Mhm. E, o, o kakvim je zdravstvenim poteškoćama je riječ? Sve vrste. Znači, sva, e, imamo djece e, od djece koja imaju blaže teškoće učenja i neke poremećaje pažnje i hiperaktivnosti do djece sa višestrukim mhm. poremećajima. Ono što smo zamijetili je da nam se sve više javlja djece sa poremećajima i spektra autizma. Još jedan od specijalista je fizioterapeut Marko Krajna koji provodi program senzorne integracije, a nam je pričao o rezultatima rada udruge s točke gledišta struke te je dao naputke kako se može postati njezin član. Pa djeca prvenstveno reagiraju individualno, ovisno kako ovisno dje, dje, poteškoćama koje dijete ima i s kojima se suočava. Dakle, djeca stvarno individualno reagiraju. Na neke terapije mogu odmah prihvatiti, recimo terapiju senzorne integracije. Znači radi se o terapiji gdje se mora integrirati razna djetetova osjetila koje dijete nije bilo mogućnosti samostalno procesuirati. Dakle, mi kad smo mali, igramo se u pijesku, penjemo se na ne znam, drveće, na, e, ljuljamo se na ljuljačkama, dok kod djeci koji imaju poteškoće senzornog procesuiranja, obično budu previše e, hipersenzitivni ili hiposenzitivni na te razne podražaje, te se ne mogu jednako uključiti u neke aktivnosti kao zdrava djeca. Tako da u tom smislu djeca sa takvim poteškoćama se vole poraviti u sobi senzorne integracije jer se tu biti radi u igri. Znači djeca to ne procesiraju, ne, ne shvaćaju, ne gledaju kao terapiju, tako da što se tiče senzorne, jako su radosni, jako vole biti na tim terapijama. Što se tiče ostalih terapija, dakle terapija, radna terapija, defektolog, neurofeedback, sve su terapije, nisu u tom smislu da ne znam, kao kada dođete kod liječnika i sada liječnik će nešto napraviti i vi ne znam morate tamo sjediti. Djeca to vam doživljaju tako nego je sve prilagođeno, djeca se osjećaju ugodno, da mogu dati ono najbolje od sebe, da mogu razvijati neke svoje funkcije koje nisu do sada imali, da se mogu recimo uklopiti na što bolji način. Tako da, eto, roditelji, u roditelji su uglavnom suradljivi, e, djeca, ono, neki bilježe rezultate sa vjesom, tako da možemo popratiti i rezultate tijekom ovih svih ovih mjeseci koje za sada radimo, tako da rezultati su pozitivni i nadam se da će tako i nastaviti. Postigli smo sporazum sa veloučilištem na kojem će studenti trećeg godine fizioterapije u toku svoje osam tjedana obavezne prakse, dva tjedna imati obavezno da odrade kod nas u Lepirićima. Tako da studenti mogu vidjeti i taj oblik terapije i mogu se susresti s, tom granom fizioterapije i eventualno odlučiti se za taj smjer dalje u, u svojoj karijeri buduće. A, što se tiče volontera, tko god da je voljan volontirati, dakle, bio da on stručna osoba ili jednostavno osoba koja ima dobru volju da doći volontirati, može se slobodno javiti. Također idem na web stranicu ili na kontakt koji može naći na web adresi e, gdje ćemo se dogovoriti o broju sati, možemo eventualno sklopiti ugovor, a ukoliko ta osoba planira dolaziti duže od 3 mjeseca ili 3 mjeseca. Tako da koje god je volja može se slobodno javiti, uvijek je dobrodošao, pomoć uvijek treba, tako da Eto, ne znam kude pozivamo ako je neko zainteresiran, slobodno se javiti. Dakle, roditelji koji saznaju za udrugu mogu u prvom mjestu kontaktirati, dakle putem e-maila ili nazvati i sve se može naći na web stranicama Tirića. E, nakon toga roditelji dolaze, dakle ispunjavaju pristupnicu da poslovni članovi udruge, dogovaraju sa stručnim timom termin za procjenu djeteta, dakle na koje bude cijeli stručni tim udruge. E, nakon, normalno dovedu, donesu dokumentaciju koja je obavezna, koju o kojoj će dobiti informacije kada dođu prvenstveno u udrugu. Nakon toga se obavi procjena djeteta, stručni tim piše svoje mišljenje, šalje centru za socijalnu skrb, nadležnom centru za socijalnu skrb, roditelji se javljaju nadležnom centru za socijalnu skrb također, e, isto su potrebne, potrebnu dokumentaciju njima. E, nakon toga centar izdaje rješenje koje šalje e, jednom nama na adresu, jednom roditeljima na adresu i nakon toga, dakle, kada stigne rješenje o terapijama, E, roditelji se javljaju, odnosno stručni tim se javlja, odnosno terapeut se javlja roditelju i dogovara termin da dijete zapravo počne dolaziti na terapiju. Najviše članovi su iz Vukovarsko-Sremske županije, pretpostavljam. Pa, ima? Ima, da, tako je, ima dakle od Vukovarsko-Sremska, osječko Baranska, imamo članove iz e, Gunje, Drenovaca, sad su naj, mjesto su Strošinci, iz Iloka, ima e, koje je ono mjesto iza Đakova, Našica, ne znam, ima jedno manje selo. Dakle, cijelo, cijeli ovaj trokut Slavonije obuhvaćamo tako da bili smo informacija da tako sam osobno bio načuo da navodno kao nekoga nismo primili jer nisu iz uh, e, vukovarsko županije, to nije istina to su dezinformacije, tako da se može bilo ko javiti, može se javiti bilo ko iz Zagreba, iz ne znam Splita, ako je mogućnosti dolaziti, normalno će dobiti svoj termin i da će moći dolaziti na terapiju. Mhm. A s nama je i jedna od e, članica udruge, mama. Predstavite se Ja sam Željka Tot, imam e, sina Dominika od šest godina e, koji ima više više poteškoća, znači hiperaktivan je, impulzivan, ima problem sa govorom i tako. E, dolazimo ovdje već više od godinu dana, s tim da je godina onako intenzivna, znači od kad su potpisani mm. kao socijalni pružatelj usluga, jel? E, Dominik jako lijepo reagira na terapije i ja mogu reći da sam baš mm. sretna. Uključen je u neurofeedback kod e, defektologa, radna terapija, onda ovaj laser i, i, i kinezi. Kinezi. Na čekanju smo još na par terapije, tako da se nadam da ćemo mi to naravno i doći na red, jel tako? Sad smo s Markom u pregovorima da to riješimo. Meni puno znači, ja sad kad imam neki tako, doktori mi nešto kažu, nešto, onda ja ovaj, tu se njima svima požalim, onda me oni usmjere, puno informacija prođe ovdje i puno mi mogu pomoći. Ako ne šaljemo poruke i tako, me, barem meni, meni puno pomognu svi ovaj, i mame i roditelji, ali rehabilitatori. E, kad imam problem, ja, ja se ne, ne stidim pitat, pa, pa mi evo i odgovor. Mhm. E, opet bih pitala mame, 呃。 s obzirom da živite sa djecom, a mislim da svakom roditelju je to teško, e, opišete mi barem djelomično taj život osobe s invaliditetom, djece. Kako su e, kod nas, evo već ste rekli da evo, radite na tome da se poboljšaju uvjeti, e, što se tiče školovanja recimo? Pa dobro, moj domenik još uvijek ne ide u školu, mhm. sad, sad bi trebao krenuti, mislim uključen u vrtić čitavo vrijeme. Uh, u predškolu će sad krenuti, jer sad za školu ne znam, vjerojatno će ići odgoda ili vidjet ćemo, kako će to ovaj, sve ići. Uh, pa ne znam, evo, za sada u njegovoj grupici imam trenutno baš odličnu suradnju teta, tete usmjeravaju djecu. Baš sad sa početkom ove školske godine je došlo do nekakve ekspanzije i šta ja znam, teta mi se obratila da Dominik e, e, jako lijepo napreduje pa da mu još više pomognemo i, i tako u tom smjeru. Evo, ja imam za sad dobra iskustva, a evo, Viktorija, možete još nešto dodati? E, pa... Iz, možda iz e, iskustva drugih roditelja, ne samo e, vlast. Kad, kad saznate da vam je dijete bolesno, teško bolesno, na početku mislim da se svakom roditelju to događa ne možete prihvatiti. Čujete šta vam govore, vaše dijete je teško bolesno, neće nikada ništa moći napraviti, ima težak oblik cerebralne paralize, ne prihvaćate tražite rješenje, idete svugdje, vježbate s njim, radite, nadate se i vi u svoj toj borbi s vremenom shvatite da, da je to zapravo vaš život. Prihvatite i to svoje dijete kakve god poteškoće da, da ima, koliko god da vam je život težak, vi to svoje dijete volite najviše na svijetu imate drugačiji život, ali on ne mora nužno biti što ljudi misle, znate kada nas vide joj jadni. Nismo mi jadni, niti želimo da, se, da nas neko žali. Često puta se dogodi da u prolazu nam ljudi daju novac. Mi nismo socijalni slučajevi, ali nas društvo, nažalost, tako percipira. I to je problem. Ljudi jesu senzibilizirani, hoće pomoći. Mi smo puno ostvarili u udruzi zahvaljujući donacijama i dobrim ljudima, puno toga. I osobno što sam Lea liječila, pravila humanitarne akcije. Ali je društvo, sustav je taj koji ne funkcionira. Leo je prvi put u vrtić ušao pomoću pravobraniteljice. To je bilo prvo dijete koje imao teže oštećenje da je ušlo u vrtić na sat vremena. Drugu godinu smo dobili dva sata. Dakle, problem je biti u vrtiću, osigurati takvom jednom djetetu da bude sretno sat ili dva. I onda ste vi loši jer angažirate pravobraniteljicu, medije, jer želite nešto što svatko želi za svoje dijete, što je negdje ovaj, vani to posve normalno. Tako da što se toga tiče, mislim da je tu problem, evo sada Leo ima 11 godina, nije uključen u školu do sada nisam imala snage, bori se za udrugu, bori se na sve strane, evo sada ima 11 godina i dakle idemo ponovo istim putem. Pravobraniteljica, žaliti se ovaj ministarstvu da bi se Leo uključio u školu, imamo školu u Osijeku, imamo školu u Vukovaru, no dijete sa težim oštećenjem ne želi nitko. Tako da mislim da je sustav taj koji zapravo šteka i da ovaj, se na tome treba raditi, da ima puno toga što djeci pomaže, ovdje je evidentno da djeca napreduju. Mislim da se treba ulagati, dakle država, sustav u tu djecu, jer ako se ulaže u terapije, djeca napreduju i smanjuje se postotak invalidnosti. Kasnije, ako se ne ulaže u njih djete poput ako koje završi na aparatima ili negdje u instituciji, onda puno više košta državu. I mislim da kada se te stvari promijene, da će onda biti mislim na život mnogo lakši. Mhm. E, često spominjemo termin društvene uključenosti osoba s invaliditetom. E, osjećate li vi tu društvenu uključenost, odnosno kako bi ona morala izgledati? Pa mislim da radi se na tome. Ne možemo reći da smo sad na mrtvoj točki, radi se na tome i druge udruge rade da se ovaj, osobe s invaliditetom uključuju u ovaj, sve sfere društva, ali još uvijek je to e, dosta teško. Ja se nadam da će se s godinama promijeniti stvari i da će se ovaj, da mi nećemo više biti građani drugog reda, nego da ćemo imati, odnosno naša djeca, sve mogućnosti kao i svaka druga djeca. Mhm. Pa ja sam htjela dodati samo, dogod mi budemo pričali o tom kako je super da su oni uključeni, oni zapravo neće biti uključeni zapravo. Jel ko priča, ne znam, vi živite u svom selu i tamo ste član nekog kuda. Jeste to pročitali u nekim novinama? Niste, jer je to normalno. To je normalno. Normalno je da uredna djeca koja su uh, urednog razvoja idu na plivanje, na folkloru, glazbeno, svako. Ali mi kad uključimo jedno dijete s teškoćama, to onda damo sve novine to onda nije društvena uključenost, nego se mi time hvalimo. Kad se mi počnemo ponašati prema tome kao da je to najnormalnija stvar, jel to jest, jer su svi oni samo djeca, odnosno samo odrasli ljudi kad odrastu, koji imaju pravo sudjelovati u svemu tome u čemu imamo mi pod navodnicima zdravi, do tad ćemo mi imati taj problem jesu li oni dovoljno uključeni to je nekako moje viđenje i ja sebi tako tumačim stvari dok god mi radimo igrališta za djecu sa teškoćama, što je po meni nonsens najveći na svijetu, jer smo mi njih opet odvojili, jer kao vi se možete međusobno družiti, ali nemojte se družiti s našom zdravom djecom. Mislim, ja nisam čula ni da je jedan oblik oštećenja prelazan samo zato što se dijete druži sa djetom koje to ima. A kada dođete u nekakve razrede i u nekakve grupe u kojima je integrirano dijete s teškoćama, pa kad vidite da je to dijete, jedno dijete s teškoćama, e, donijelo e, napredak u svim onim ljudskim vrlinama kod sve one druge djece za 50% više nego u onoj grupi u kojoj dijete to nije, onda se ja pitam ko tu ima veću dobrobit. Ta pod navodnicima zdrava djeca ili ovo dijete s teškoćama. Roditelji koji imaju dijete s posebnim potrebama najčešće svoj obiteljski život prilagođavaju njegovim mogućnostima. Odgoj djeteta zahtjeva puno energije, ali kada dijete ima posebne potrebe, treba uložiti sto puta više snage nego obično. To često iscrpljuje u fizičkom, mentalnom i emocionalnom pogledu, a to se naravno odražava i na odnos između roditelja, kaže Viktorija Matin. Mislim da je to sve e, zbog e, lošeg sustava koji ne prepoznaje ovu problematiku, statistika govori da je 70% razvoda u obiteljima gdje je dijete s poteškoćama. Dakle, kada vi dobijete takvo jedno dijete, nemate za njega terapije. Automatski, ako mu želite pomoći, morate ići privatno na terapije, a to košta. To ne može svako priuštiti. Društvo vas odmah nekako etiketira i odbaci. Naravno da oni vaši prijatelji, pravi prijatelji ostaju uz vas, ali uglavnom se mi roditelji koji imamo djecu s poteškoćama e, držimo zajedno i družimo. Jesmo mi integrirani i, družimo se i sve, ali mm, nije to baš tako ovaj, ili nas žale ili te gledaju sa gađenjem. Niko vam ne pristupa sad kao, mislim moje dijete ima težak oblik cerebralne paralize, evo, salivira, idem u pljuvačke i tako dalje. Tako da uvijek imate nekako, voljela bi da nas netko gleda kao normalne, kao i svakog drugog, ali ne. Ili nas žale, ili ga gledaju sa gađenjem. Rekli ste da, da je u udruzi djeca od jedne do 15 godina. što nakon toga? Hm. kako, kako a nakon toga ćemo morati smišljati nešto za djecu koja ovaj, imaju lakše poteškoće, autistična djeca, Down sindrom, pa i neki rijetki sindromi koji se ovaj mogu osposobiti za neki, neki lakši rad, pa neke stambene zajednice. Morat ćemo onda raditi na tome što ćemo s njima kada jednog dana odrastu. Ono što je sada najveći problem, i to smo imali pregovore sa jednom organizacijom iz Nizozemske i trenutno smo ovaj u pregovorima sa jednom organizacijom iz Njemačke da vidimo kako se to tamo radi. Postoji jedna ideja da se ovdje grade stambene zajednice za 24-satnu skrb za djecu ovaj, koje imaju teže oštećenja poput moglea i odrasle osobe sa motoričkim poteškoćama i mislim da bi to bilo ovaj, super i za nas, jer nas roditelje koji imamo ovako tešku bolesnu djecu uvijek brine što će biti s njima kada nas sutra ne bude. Možemo li kao društvo biti, ne znam, aktivniji? Moraju li mediji možda više e, surađivati i biti angažiraniji u pružanju potpore? Kako, kako ste tu, evo, kakva su tu iskustva kod vas? Pa što se toga tiče, mi smo e, sve ovdje što smo ostvarili pojedinačno kao roditelji i za udrugu e, ostvarili zahvaljujući medijima. Dakle, bez medija mi nismo mogli. Jedno vrijeme smo bili u medijskoj blokadi, e, Zbilja je bilo teško, doslovce su bili diskriminirani po svakom pitanju. Ne znam zašto je to tako, mislim da se sada stvari mijenjaju, imamo apsolutnu podršku našeg grada, grada Vukovara i mislim da sad već i vrtići i škole drugačije gledaju na djecu s poteškoćama i da ide sve napred, ne stojimo na jednom mjestu, ali ovaj, ima tu još puno posla. Već ste spomenuli što, vam je u planovima ili koje su prioritete, e, nekakve najbliže buduće aktivnosti udruge ili eventualno osobne želje, ambicije, ciljeve pa i sad, nade. Što se tiče našeg sljedećeg koraka, nabrojala sam ono sve što imamo, e, naš sljedeći korak je uvođenje asistivne tehnologije za potpomognutu komunikaciju. Danas je pola naših leptirića u Zagrebu na konferenciji konferenciji koja traje tri dana. Zahvaljujući donaciji e, naših Hrvata i Švicarske e, kupili smo e, tobi Dakle, to je komunikator gdje djeca sa motoričkim poteškoćama mogu upravljati e, sučeljem pogledom oka. I e, dakle, cilj nam je da osiguramo što više takvih i drugih komunikatora za djecu, jer većina naše djece zapravo nema razvijen govor i kroz jedan europski projekt, nadamo se da će proći, ovaj, e, želimo osigurati opremu i polako uključivati i vrtiće i škole da zapravo E, djeca pomoću tih komunikatora e, mogu uspješno savladavati gradivo u školi i u vrtiću, lakše bi se uklopili jer čim dijete ne može komunicirati, izraziti ono što želi, postane frustrirano i a većina naše autistične djece iz autističnog spektra zapravo ne govori. I u planu nam je da proširimo prostor i da napravimo kabinet za asistivnu tehnologiju tako da ovaj, imamo svakakvih planova, svako djelatnika, ono što je meni drago kao ovaj, predsjednici, kao roditelju da evo svi su mladi, svi žele učiti, svi se žele educirati. Ono što je kod nas problem je zapravo da su te edukacije jako skupe i rijetko tko sebi može to priuštiti. Ovako putem projekata i donacija ovaj, osiguramo, puno smo uložili u njih, u njihovo znanje i mislim da se to i vidi i mislim da je ekipa super, mladi su, pametni, veseli, dobri. Kako rastu leptirići, tako će rasti i razvijati se udruga, naglasila je Martina Boričić, a jedan će od važnih problema u budućnosti biti i zapošljavanje nekih od njenih članova. Kao prvo vi ako ćete zapošljavati osobu sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada, ona zbog svoje invalidnosti vam ne može jasno odraditi puni kapacitet vrlo često posla kao i osoba bez teškoća. Onda ljudi u startu misle da oni moraju biti manje plaćeni, a zašto? Mislim, rade, jel tako? Svi mi radimo u okviru vlastitih mogućnosti. Barem se svi pravimo da radimo u okviru vlastitih mogućnosti. Ovaj, I onda tu vam je problem i svijesti. Kad dođete kod nekog poslodavca da bi zaposlio osobu sa invaliditetom, ja ovo govorim konkretno o pri, primjeru e, osoba sa intelektualnim poteškoćama, onda se misli kao, pa je, tu treba nešto čistiti pa neke papire nosat, oni bi to mogli. A niko se ne smije da pitat, e, ajmo sad mi pitati tu osobu sa invaliditetom, a što bi ti radio? Jel bi ti nosio poštu, ili bi možda zaista nešto spremao, čistio, ljepio markice ili takva stvar. Druga stvar vam je zapošljavanje u tim zaštitnim radionicama i opet, što opet nije to nije integracija, to je opet diskriminirajuće. Onda se sve oni aha, pa to je pozitivna diskriminacija. Da, ali je diskriminacija. E, to i još problem zapošljavanja je što prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom oni gube ranije stečena prava. E sad, tu se nešto mijenjalo. Oni imaju problem, e, oni imaju problem znači primaju svi osobnu invalidninu, ako se zaposle, tu osobnu invalidninu gube. E, ja ne znam sada trenutno stanje, ja nisam u tome, ali se sjećam prije par godina da je bilo i ukoliko bi oni ostali zbog posla, e, bez tog posla, oni bi jako teško vraćali tu osobnu invalidninu. I onda problem i te plaće. Ta plaća je bila vrlo upitna, čak nije bila ni u visini te naknade. I onda na nikakav način osobe sa invaliditetom zapravo nisu bile ni motivirane da idu raditi. Tako da e, tu je sad nekakav problem i zakona i svega. Postoje nekakve inicijative da bi se to mijenjalo i to će se svakako mijenjati ali će morat. Ali još uvijek vam je to jako upitno i još je to uvijek onako u povojima. Tako da e, prije svega stavio okoline, a onda i dobra volja sustava da izgradi nekakve i zakone i pravilnike i tek onda možemo pričati o nekakvom uspješnom zapošljavanju osoba s invaliditetom. Sve prije toga će vam biti e, ili dobra volja ili idemo se praviti jako humani. Ja sam, na primjer, 2012. godine došla prvi put u udrugu. Uh, mi smo radili u vrtiću, u jednoj velikoj sobi, samo ja, uh, preko projekata. Bilo je vrlo neizvjesno iz mjeseca u mjesec. I evo, danas je 2017, ja sam tu zaposlena, radim kao što sam radila prije toga u školi, imam, se, imam savršene uvjete. Znači može se, samo dobra volja, a od 2012. do 2017. je prošlo samo pet godina. I vidite I vidite koji, koji je to napredak. Od, od jedne sobe do pet soba vlastitog, gotovo vlastitog prostora hmm. i sedam zaposlenih i, i, i svih drugih uvjeta. Tako da sam se treba nadati i A mi želimo ovoj optimističnoj ekipi puno uspjeha u postizanju plemenitog cilja. Pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Poštovani slušatelji, pratili ste emisiju Pružena ruka. Bili smo u gostima kod Vukovarskih leptirića, udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju. Zahvaljujem na razgovoru predsjednici udruge Viktoriji Matin, specijalistima Martini Boričić-Majertić i Marku Krajini, te članici udruge Željki Tot. Emisiju pripremila Lesja Mudri, tonski uredio Robert Pavlić. Do novih susreta, želimo vam sve najbolje.